Egun on lagunak, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostilalak urriak lau, zigarren akoek hitz egingo dizuegu. Lander Granados eta Sir Sánchez, ingleseko eta arduratuko dira. Lander Lambarrik, eguraldiaren berri emango digu. Giselak urte betetxeen berri emango digu. Aritz eta Sir Kordonek, asmakizunak esango dizkigute. Junek gaurko Euskal Jaiko egitaragua azalduko digu. Ikerrek gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni urko zuen gaurko esataria izango naiz. Asteko azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Lander eta Sier. Hello, good morning, Otxartaga. I am Asier. Good morning, Otxartaga. I am Lander. Today is Friday 4th or October 2019. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am very happy. Do you know why? Why? Why? because today is the Basque party in Ortuella. Really? Yes, today we are going to celebrate the Basque party with song and special food like talo. What is talo? Talo is a typical Basque braille with chorizo. So interesting. Thank you for the explanation. It is a pleasure. Enjoy, Enjoy the party with your friends and family. Bye bye. bye. Orain, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Lander, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur, emeretzi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, udazkeneko giroa ikusi al izango dugu gaur Euskal Jaie egun. Zerua odeitzu ikus daiteke eta hori langarra ere ikusiko, dugu egunean zehar. Tempura, temperaturako gaitabia eta malau bitartekoak izango dira, eta ipar mendebaldeko aizea egongo da. Beraz, atxoko antxeko eguraldia espero dugu baina euri apur batekin. Eguraldiak mentzen digu einean goza esazue euskal jaiaz. eta jarraian urte betetxeak. Gisela, esango dizkiguzuk gaurko urte betetxeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urteri betetzen, baina aukera probetxatuko dut aste honetan urtea betetzen diztu, dituztenei zorion txeko. Udan elabur irugaren mailakoari azterenean sortxi urte bete zituel, zituelako. Noem Etxabarria bigarri mailakoari aste artean zazpi urte bete zituelako. Abran Jimenez igarri mailakoari igandean amabi urte beteko dituelako. Eta azken nine Gisela Jimenez igandean nire urte betetxe eguna delako eta amabi urte beteko ditudalako. Urtazkotarako udane Noemi, Abran eta ni Gisela. Orain asmakizunen tartea dugu. Aritz eta zier, esango diguzue ze egarkizun ditugun gaur? Hona hemen lehen asmakizuna. Pibitaki, papataki, zer noteden den, nordaki, ze barazki naiz, gizon txiki txapel handi. berriro errepikatuko dut, adi egon, ze barazki naiz, gizon txiki txapel handi. Hora hemen, bigarren azmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, oso zenbaki biribila. Oaren antzekoa, eta batere balio ez duzun zenbakia zara. Beti zenbakien eskerretara ikus zaitxakegu. Berriro esango dut, adiegon. Oso zenbaki biribila, oaren antzekoa, eta batere balio ez duen zenbaki zara. Beti zenbakien eskerretara ikus zaitxakegu. gogoratu e, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Junek, Euskal Jaia ospatzen gabiltzanez, egitarauaren berri emango digu. Adi egon eta ondo entzun. Gaur Euskal Jaia ospatuko dugu elkarrekin. Gorko leloa laga lotxa bizi euskaraz izango da. Beraz, badakizue animatu zuek ere lotza alde batera uzten. Ogoratu duzue maritzuren kamiseta eta baserritar jantzia ekarri behar zirela. Gaurko ospakizuneko egitaragua azalduko dizuet. Entzun adi. Amarrak eta laurdenean, txirrera jotzen duenean, otxartaga parkera jeitziko gara. Bertan izango bait da jaia. Ordenean, jaitsiko gara eskolako gazteenetatik nagusien ara. Amarta erdietan, eskolan egin ditugun ormairudiak parkeko orman itxatxiko ditugu, bakoitzak dagokion lekuan ipiniko du. Amaiak, amaikak laur den gutxitan esenatokia, la aurren ibilduko gara eta bertean eseri. Momentu horretatik aurrera jaia hasiko da. Zigarren mailakoek bertso batzuk botako dituzte eta ekintza desberdinak egongo dira zuentzat. Aurre eskuntza eta e, lehenengo ziklokoek azerkidan magoaren ikuskizunaz gozatuko dute frontoian. Eta bigarren eta hirugarren ziklokoak kotxartaga plazan bertan DJ saioa talo tailerra eta zirko tailerraz gozatu ahal izango dira. Beraz gozatu gaurko jaiaz eta badakizue, laga lotza eta bizi euskaraz. Eta orain... Urrezko ezaldia! Entzunari! Guk euskaraz dakigu, entzun ondo, guk euskaraz dakigu. Ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Iker, esango dizkiguzu? Bai, Len, lehenengo galdera, nortzuk egin dute ingeleseko tartea. Bigarren galdera, zein da urrezko saldia. Irugarren galdera, gaur ze egun ospatzen dugu. Laugarren galdera, zenbat ikasle bete dituzte gaur urte betetxeak errepikatuko dut, adi egon. Lehenengo galdera, nortzuk egin dute ingeleseko tartea. Bigarren galdera, zein da gurezko saldia. Hirugarren galdera, gauze egun ospatzen dugu. Agarren galdera, zenbat ikasle bete dituzte gaur urte betetxeak. Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa entxule lagunak, gaurkoz kureak egin dugu. Ondo pasatu, zenutelakoan. Agur!